kje ste, da bom vas znala zabeležiti. Ne? Uh, torej, kot sem že dejala prej, zanima me, ko zdaj, če razmišljate in skušate narediti nek rezime tega, kar je bilo danes predstavljeno in videno, kaj je v smislu vašega dela in vaše profesije najpomembnejše spoznanje od danes? Eh, najpomembnejše spoznanje je to, kakšne so priložnosti na podeželju, eh, recimo na kmetijah, da se kmetije vključijo v to obliko socialnega podjetništva, pa da pač naša služba eh, pomaga pri nekako ustanavljanju tega, čeprav je to pri nas res še čisto začetko in rabimo še veliko znanja in informacij, da bomo uspeli na tem področju kaj narediti. Super.